Euroeskualdeak zazpi berrikuntza proiektu uh, eh, finanzatuko dituela jakin arazi du, lau eun mila euroren bidez, auritai bat da, jet pin bi izeneko proiektua, bo, laborantxari begira mugaz gaindiko proiektua, eta hortan ez dute eh, buru AOP uh, eh, ezberetako biper uh, sindikatua eta sindikatutik. Lehen agurekin, Pampiola izola egunon? Egunon. Hala bez, uh, espikatzen alda daukuzuia zer den txusen proiektua? Beraz, eh, hor, uh, deitzen da Redpim bi, zenta diaz izan dugu Redpim bat edo Redpim uh, eh, olola. Uh, Asi ginen diaz, bon, badaute batzu gogoetan ari ginela, Uh, biper mailan eskolerian ez ginela egitura bakarra, ez peletako biperarekin, eta ba, eh, ditugun arazoen parean, izan ditezen uh, teknikoak, uh, editasunak, lur, lurrean ditugun bon, problematika batzu, eta klimatikoa edo promozionea, eta azkenik ere gauza esti importante bat dena uh, fraudea edo jendeak uh, iruzurak iten ditu batzutan, eta uh, kontra nola, nola borrokatu. E, eta beraz, pentsatu ginuen balio lukela uh, elgarrekin uh, eta zergatik ez uh, batzu ere maite elgarrekin egoaldean ditugun uh, partaideekin. Eta hola hasi zen eta azkenean bon, diaz pixkat egin zen eta Gernikako bipera baita ere uh, Lodosako bipera, han beraz eta Gernikan baute biper bat eta tarteka ere gurekin sartu ditugu gipuzkoan ibaran den eh, gindia edo bipera ere han, eta pentsatzen dugu ere hainitz eh, hemen biperestiari baina diaz uh, eh, iru ginen beraz Gernika, Lodosa eta Espeleta, iruak baikira label batekin eta iru lugaldeetan Nafarroa, Euskadi eta Iparaldea, eta hola piskatza hasi ginen, eta lan polita ere manginuen, uh, izan ditugu bostitzordu denetarat, eta horietan hiru sinest uh, gai berezi batekin, bat izan da promozionean, bestea izan da uh, lur mailako ara, teknikak, eh, arazo sanitarioak eta beste. Eta irugarrena, epatu bezala, pixkat gure eh, labelak ba bestea eta uh, oien uh, ara, bazteretik sartu nahi duten jendeak pixkat uh, nola Eta biziki emankora izan da, biziki maitatu dugu jadanik elgarrezagutzea eta elgarrekin lanian hartzea eta pentsatu dugu balio zela bigarren uh, urte batez segitzea eta dena den oroar be segitzea um, eta berriz luzatu dugu dosier bat uh, euro eskualdeari eta hor berriki jakin dugu beraz uh, berri ona segituko gaitu zela bigarren urte batentzat. Berrogoi mila euroko laguntza da guti gora bera, nola baliatzen da olako laguntza bat zertan? Ebe, hor, uh, bon, jakin um, jadani hide pixka badugula alde guzietatik eta jende batzu lanean egitura bakotxean ah, egun tematiko bat antolatzeko badira egun batzu prestakuntza itzinetik eta bere ala 6 ah, zazpi sortzi pertsona dira elgarriken ari eta ah, bon, ara, badira bide fresak, uh, xeat materia bat ere elkar kultzaten gelarik eta mm, behaz, aipatu dut lehen urtean nola gertatu zen eta bigarren urte untan egun gogo duguna, uh, izanen da, bon, itzordu nagusi bat uh, eh, or, donostian antolatuko duguna, uh, eh, minzaldiak uh, edo seminario bat nola eginen dugu, uh, aditu batzu dinaraziz uh, be, europatik, eh, oroak, eta uh, oino tematika landu behar ditugu, baina bon, ideia batzu ditugu diadanik dola bi haste hor elkartu girelarik endaian, eta, eta hori izanen da ekitaldi nagusia, Euh, profesionaler zuzen dua, biper mailako profesionale guziar euh, zuzen dua, hor bai isail guziak euh, biper esti eta beste hori zanen gomitatuak izanen direla, Eta gero bi itzordu gehiago gastronomikoak izanen dira, uh, lotuko gira egiten diren bi, bi ekitaldier bat ezpeletako biperbesta perbesta eta bestea irunian uh, urrian ere gertatzen den uh, aste pixka bat uh, ala, gastronomiko bati hor, euh, biper desberdinak jastarazteko uh, pintxo batzu, eta hor, pixka bat, baliatzeko mm, jende pixkat mugitzen dela ekitaldi horietarat, ezagutarazteko eskoleriko biper guziak euh, toki berean, eta hori ere, pentsatzen dut, interesgarri zaiten aldela, zenta bakotsa gure sokoan uh, ezagutzen dugu gurea, baina uh, gutaik urbil badira gehiago, eta helburu bat hori da ere, da, ebe, iparaldekoek ezagutzea ibarra, gerni Gernika edo Lodosako biperrak ere, eta berdin egualdeko entzat gu e, biperreztia ere, eta la, ezagut ditzaten, eta ez nisegur ere iduñar guziek e, ezagutzen dutela Gernikakoa edo Ibarrakoa, beraz bera. Elburua hori da pixka bat, e, promozioni pixka bat egitea ere.